yangilik yo'q edi qishloq shaharlar aholisi bilan to'la poytaxtlar nihoyatda obod va o'sha davrga xos bo'lgan baland binolar mavjud edi butun kasbi korlar tirikchilik yo'llari hammasi rivojlangan bir holatda edi ziroat dehqonchilik ham bor edi tijorat ham bor edi sanoat ishlab chiqarishlar ham kasbkorchilik duradgorchilik bularni hammasi mavjud edi chorvachilik va tijorat rivojlanib sharqdan g'arbga g'arbdan sharqqa tijoriy karvonlar yurib turar edi bozorlar tijoriy mollarga to'la edi ishlab chiqaruvchilar o'zlarini ish bilan band edi hukumatlar amirliklar davlatlar bular ham o'zini odamlari bilan o'zini mollari bilan ishida davom etar edi hammasi yetarli ularni har bir mansabga yetarli odam bor edi va yer yuzida insonlarni har xil turi bor edi va hayotni ham har xil turi bor edi turli ko'rinishdagi hayot tarzlari mavjud edi va madaniyatni har xil ko'rinishlari ham bor edi va insoniyatni moddiy hayotida biron bir kamchilik yo'q edi biron bir bo'shliq sezilmagan va hukumatlarda ham shaharlarda biron bir yangi lavozim yangi mansabga ehtiyoj sezilmas edi hamma narsa o'zini joyini egallagan tabiiy bir yurishida davom etadi mana shunday bir holatda arabiston yarim orolida bir ummat zohir bo'ldi bir xalq paydo bo'ldi va insoniyatni yangi bir turi paydo bo'ldi yangi navi paydo bo'ldi bu yerda savol bo'lishi mumkinki bu yangi xalq yangi ummat bu nima uchun paydo bo'ldi xalqlar ko'pku bu yangi ummatga nima ehtiyoj bor uni vazifasi nima qanday g'oya bilan keldi bu o'ylab qaralsa bu ummat nima uchun kelgandi yo ziroat dehqonchilik uchun kelgan buni qaraydigan bo'lsak agar dehqonchilik uchun ziroat uchun bu ummat yuborilgan bo'lganda unda shu kasbi uchun qulay bo'lgan joyga yuborilgan bo'ladi ya'ni dengizlar yoki daryolarni chuchuk suvlarini bo'yida masalan misrda nilni bo'yida yoki iroqda dijla bilan furotni bo'yida yuborilgan bo'ladi yoki hindistonda gangani bo'yida yuborilgan bo'ladi agar bu ummat kelishidan maqsad bu ziroat ekinchilik bo'lsa ziroatga ehtiyoj yo'q edi yangi bir ummatni kelishiga ehtiyoj yo'q bu narsa avvaldan mavjud edi va bu bilan ko'p xalqlar shug'ullanar edi bu sohada ular ancha rivojlangan demak buning uchun yuborilgan bo'lishi mumkin emas bu ummat tijorat uchun yuborilganmikan degan savol bo'lsa agar tijorat uchun yuborilgan bo'lganda unda tijoriy karvonlar o'tadigan katta yo'llarda ana shu kesishmalarda yuborilishi yanada qulayroq bo'ladi agar shu vazifa uchun kelgan bo'lsa masalan buyuk ipak yo'li mana shu yo'llarda joylashgan bo'ladi shularni kesishmasida joylashgan bo'ladi va tijorat bilan shug'ullanuvchilar nihoyatda ko'p edi masalan madinani yahudlari tijorat bilan shug'ullanishardi yoki shomdagi nasroniy xalqlar o'sha davrda islom kelgan bir paytda yangi ummat paydo bo'layotgan paytda shomda nasroniylar ham tijorat bilan shug'ullanishadi shom bir go'yoki tijoratni markazi misrda qittiylar shug'ullanishardi agar tijorat uchun kelganida port bo'ladigan taraflari dengiz bilan o'ralgan joyda kelishi qulayroq edi chunki mollarni olib o'tish bir joydan bir mamlakatdan boshqa mamlakatga ko'chirishni eng arzon yo'li bu dengiz yo'li hisoblanadi shuning uchun port shaharlarda bo'lishi qulayroq edi lekin yangi ummat bunaqa joyda chiqqani yo'q davlat bunaqa joyda boshlangan balki arabiston yarim orolida ibrohim alayhissalom o'zini farzandini tashlab ketayotib alloh taologa duo qilgan bir joyda ya'ni makkada paydo bo'ldiki bu yer g'oyri qur'onda ibrohim alayhissalom aytadiki men bola chaqamni biron bir o't o'simlik o'smaydigan joyga tashlab ketyapman ya'ni qup quruq bir joy makka bir tog'lik quruqlik joylar o'simliklar madinada uncha muncha bor edi asosan shomda ko'proq edi arab davlatlari lekin makka qop quruq bir joy agar tijorat uchun yuborilgan bo'lganda jahonni tijoriy markazlariga yaqinroq katta bozorlarga ya'ni olamiy bozorlarga yaqinroq joyda yuborilgan bo'ladi sanoat bilan ishlab chiqarish uchun yuborilgan ekan yoki agar buning uchun yuborilgan bo'lganda bu bir yangi narsa bo'lmas edi chunki undan oldin bu bilan shug'ullanuvchi xalqlar ko'p edi xususan rivojlangan fors va rum imperiyalari bu narsada ancha ilg'or ketgan rivojlanish ishlab chiqarishda kasb ya'ni yangi bir ummatga ehtiyoj yo'q edi bu narsa yoki hukumatlar ya'ni rum imperiyasini hukumatlari fors hukumatlariga bir lavozimlarni mansablarni egallash uchun keldi hukumatlarga ishga kirib shularni hukumatini rivojlantirish uchun shularni mansablariga ishga kirish uchun keldi buning uchun ham bo'lishi mumkin emas chunki ularda ehtiyoj yo'q edi ya'ni ularga tashqaridan kadr keltirishga hech qanaqa ehtiyoj yo'q o'zlarini mutaxassislari bor ular davlat boshqarish sanoatida ya'ni mana shu sohada o'zini davriga yarasha ancha ilg'or daqiq qonunlar nozik qonunlar chiqarishardi ular boshqaruvlari tartib intizomlari idora ular hammasi joyiga qo'yilgan edi ancha rivojlangan ularni yangi bir shu sohani egallagan odamlarga ehtiyoji yo'q edi yoki hashamatli dabdabali hayot yashash uchun yeb ichish dunyodan lazzat kayfu safo hosil qilish uchun kelgan agar buning uchun kelgan bo'lsa bu ummatni boshqa ummatlardan hech qanaqa farqi qolmaydi ya'ni bashariyat tarixida kelgan boshqa xalqlardan hech qanaqa farq qolmay qoladi dabdabali yaxshi uylarda yashash hashamatli qimmatbaho va nozik liboslar kiyish shirin hayot kechirish mana bu narsalar uchun ham kelgan bo'lishi mumkin emas yoki faqatgina bir yerni bir parchasini egallab o'sha yerda podshoh bo'lib olish uchun yoki bir g'oyasiz holda bir davlat qurib shu faqatgina bir siyosiy maqsadlar uchun keldi agar buning uchun kelgan bo'lganda o'zida oldingi podshohlarni sarkardalarni yo'lini tutgan bo'lardi va bir dinni izhor qilishga hojati yo'q edi dinni nomi bilan harakat qilishga biron bir hojat yo'q edi yangi ummat yangi xalq umuman boshqa yo'l tutdi bular ziroatga erishiladigan tijorat sanoat yoki podshohlik obro'ga erishiladigan yo'llar o'zidan oldingi tarixda kelgan podshohlarni yoki tijoratchilarni hammasini ma'lum bir yo'li bor edi hammaga ma'lum inson shogird tushadi va shu kasbkorni o'rganadi yoki shuni ilmini oladi va o'shani ilmida mutaxassis bo'lib keyin shu bir sohada u rivojlanadi har bir mana shu zikr qilingan sohalar bular yangi narsa emas edi avvaldan mavjud edi va bularga cho'qqisiga chiqishni yo'li hammaga ma'lum tijoratda agar rivojlanaman desangiz buni yo'li hammaga ma'lum edi ya'ni buni hamma bilardi tajribadan sobit narsa yoki kursiga yetaman degan odam mansabga chiqaman degan odam yoki ziroat tijorat bular hammasi ma'lum yangi ummat kelgandan keyin o'zini davridagi xalqlar ummatlarni mana shu sohalariga qarab havas qilgani yo'q rivojlangan tijoratiga ularni sanoat ishlab chiqarishiga qarab ularga sano va maqtovlar aytgan balki ularni orzularini past ko'rishni boshladi bularni ko'zida bularni qilayotgan ishlari bularni yashash tarzi hayotlari ko'zlariga nihoyatda haqir ko'rinadi yangi ummat bularni past ko'radi va bularni ilohlarini ayblari bularni dinlarini nihoyatda zaifligini aytadi ular aqida axloq amallarini ayblarini ochiqcha aytadi va yangi dinga da'vat qiladi va mana shu yangi din yo'lida qurbonliklar beradi nima uchun bunday yo'lni ular tutmadi ya'ni o'zidan oldingilari yo'lini tutishmadi o'zidan oldingilar podshohlikka bo'lsin tijoratga bo'lsin rivojlanishga moddiy taraqqiyotga bo'lsin bu yo'llar hammasi ma'lum edi ravshan o'rganib shu yo'llardan yursa bo'ladi lekin ular bu yo'lda tutgan nima to'sqinlik qildi ularga bu savollar har bir insonda paydo bo'ladi xususan o'sha davrda yangi islom ummati chiqayotgan bir paytda bu savol paydo bo'ladi ana o'sha davrni odamlari uchun yangi ummat haqida xabar kelgan paytda arablardan bir yangi din chiqdi o'zini payg'ambar deb bir kishi e'lon qilibdi unga qancha odamlar ergashibdi deb butun dunyoda shov shuv ko'tarilgan o'sha payt hozir masalan bir e, qandaydir voqea sodir bo'lsa dunyoni bir joyida katta shov shuv bo'ladigan hammaga yetib boradi insonlar o'zaro mana shu gaplarni muhokama qilishadi o'tirib muhokama har xil choyxonalarda joylarda uylarda insonlar o'zlarini fikrlarini bildirishadi ma'lumot almashishadi doim qiziqib turishadiki nima xabarlar kelyapti o'sha tarafdan aynan o'n to'rt asr ilgari ham islom ummati chiqqanda mana shunaqa holat ya'ni bu yangi insonlar bular nima maqsadda chiqibdi o'zi bu odam nimaga da'vat qilyapti bu insonlar nimaga chaqiryapti nima uchun bular atrofiga jang qilyapti birin ketin davlatlarni olib kelyapti nima maqsadda qilyapti degan savollar uyg'onadi paydo bo'ladi va yana savol paydo bo'ladiki nimaga bular boshqalarga o'xshab boshqalar qilgan ishlarni qilmayapti ya'ni tinchgina osoyishta hayot kechiryapti o'zlarini hayotini rivojlantirish bilan shug'ullanyapti mana shu savollar hammasi o'sha davr uchun o'rinli bo'lgan savollar edi alloh taolo bu ummatni yuqorida zikr qilingan boshqa xalqlar harakat qilayotgan hayotini yashayotgan o'sha g'arazlar uchun maqsadlar uchun yuborgan ziroat uchun tijorat yoki podshohlik yoki bir joylarni faqatgina bir yerga ega bo'lish shon sharaf obro'ga ega bo'lish shunga o'xshash maqsadlarda moddiy taraqqiyot ayshi ishrat kayfu safo buni uchun yuborgani yo'q edi alloh bu ummatni o'zini ham va undagi shaxslarni ham xos bir maqsad uchun yuborgan edi alloh chunki yuqorida zikr qilingan narsalar uchun xos bir yuborilishga ehtiyoj yo'q edi ya'ni tijorat uchun ziroat uchun bir payg'ambarni kelishiga hojat yo'q edi bu insonni tabiatidagi bir ehtiyoji insonlar payg'ambar kelmasa ham xos bir Э, ularga g'oya bu maqsad deb tushuntirilmasa ham bu ishlarni bajarib ketaveradi chunki insonlarni ehtiyoji bor э, sizda bir narsa bor boshqa narsaga ehtiyojingiz bor boshqa odamda sizdagi narsaga ehtiyoji bor albatta almashasiz ya'ni tijorat o'zidan o'zi kelib chiqadigan narsa ziroat o'z o'zidan kelib chiqadigan narsa chorvachilik o'zidan o'zi bo'ladigan narsa bularga bir payg'ambarni kelishi shart emas edi ularni xos bir maqsad qilib olishga ham hech qanaqa ehtiyoj yo'q va buning uchun bu narsalar uchun xos bir xalqqa yuborishiga ham yoki bir ummatga yuborishiga ham hojat yo'q va uzoq bir jihod qilinish uchun bunga hojat yo'q yoki tarixda misli ko'rilmagan bir lahzalarga katta bir o'zgarishlarga bir hojat yo'q edi masalan aqidada amal axloqda butun dunyoda katta o'zgarishlar bo'ldi katta silkinish tebranishlar bo'ldi yangi ummat kelganidan keyin chunki har qachon yangi narsa kelsa qattiq ijtimoiy silkinishlar bo'ladi ya'ni eski naslni insonlari bu narsani qabul qilolmaydi yangi narsa kelganda eski naslni insonlari bu yangilikka ko'tarolmaydi hech qachon shuning uchun eski nasl bilan yangi naslni orasida kurash boshlandi bu narsa qattiq ijtimoiy o'sha kurashlarga sabab bo'ladi aynan mana shu narsalar bo'lib o'tdi agar faqatgina bu ummat tijorat uchun yuborilgan yoki shunday maqsadlar uchun bo'lganda bu kurashlar bo'lmagan bo'lardi birontasi xususan aqida va fikr sohasida va hayot tarzida hayot nizomida kurash bor chunki islom kelganidan keyin boshqa hayot nizomlarini maydonga chaqirdi ularni hammasini botilligini isbotlay boshladi va uni nafaqat ilmiy maydonda balki amaliy maydonda ham isbotlab berdi u hayot nizomlarini insoniyatni baxtiyor qilolmasligini isbotlagan Faqat islom bilangina insonlar dunyoda ham, oxiratda ham baxtli bo'lishini isbotladi. Demak, islom bunday oddiy bir maqsadlar uchun kelmagan, balki nihoyatda oliy bir g'oya uchun kelgan. Va payg'ambarlar o'tganidan keyin ummatlar vaqt o'tishi bilan unutib yuborgan bir g'oya uchun kelgan. Alloh taolo mana shu g'oyani aytadiki, astag'firullah shu ummatga qarab xitob qiladi kuntum xayro ummatin uxrijatinnas sizlar butun insoniyat uchun chiqarilgan eng xayrli ummatsizlar butun insoniyat uchun chiqarilgan va o'zini bir g'arazlar uchun emas yoki boyagi sanalgan oddiy maqsadlar uchun emas ta'muruna bil ma'rufi va tanhamna anil munkar yaxshilikka buyurasizlar va yomonlikdan qaytarasizlar bu ummatni boshqalardan ajratadigan sifat eng muhim sifatlardan bittasi doimo yaxshilikka buyurish haqqa chaqirish insonni va yomonlikdan qaytarish bu ummat yomonlikka sukut qiladigan ummat emas bu ummat zulmga adolatsizlikka kufrga shirkka ko'z yumib ketaveradigan bir ummatamiz mana shu botilni yer yuzida to yo'q qilmagunicha bir joyda turmaydigan ummat va tu'minuna billah va Allohga iymon keltirasizlar alloh taolo bu oyatda aytyaptiki bu ummat bir yerdan o'sib chiqadigan daraxt yoki boshqa o'simliklarga o'xshagan bir o'simlik emas ekan balki butun insonlar uchun chiqarilgan bir narsa ekan xos bir maqsad bilan yuborilgan bu ummat o'zini manfaatlari uchun chiqib kelgan emas hozirgi kunda ba'zi davlatlar ochiqcha o'zini manhajini mafkurasini bayon qiladi madaniyatni rivojlanishi eng cho'qqisi hisoblangan amerika o'zini mafkurasini ochiqcha aytadiki biz uchun faqat amerika manfaatlarigina mavjud boshqa narsa bizni qiziqtirmaydi faqat amerikani manfaati qiziqtiradi boshqa narsa haqida bahs bo'lishi mumkin emas eng muqaddas g'oya ular uchun o'zlarini davlatini manfaati va har bir davlat davlatlar hozirgi kunda aynan mana shu g'oyaga asoslanadi faqat o'zini manfaati uchun yashaydi o'zini manfaati uchun harakat qiladi islom ummati bo'lsa o'zini manfaati uchun kelmagan balki butun insonlar uchun kelgan va tarixdagi boshqa xalqlardan ajralib turadigan sifati ham mana chunki butun xalqlar faqat o'zini manfaati uchun yashashgan tarix va hozir ham mana shu narsa davom etyapti har bir xalq o'zini manfaati uchun yashaydi o'zini qorni uchun o'zini shahvatlari o'zi o'zini lazzatli hayoti uchun yashaydi shuning uchun yashab shuning uchun o'ladi lekin islom ummati butun insonlar uchun chiqarilgan amri ma'ruf va nahy anil munkar uchun chiqarilgan va mana shuni yo'lida haqqi yo'lida kurashish uchun chiqarilgan bu ummatni boshlanishi jaziratul arabda makkada bo'ldi shunda qurayshni oqillari raislari hammasiga qilib o'sha paytda butun boshqaruvni jilovlari ular qo'lida ular hammasi yig'ilishib bu ummatga bir taklif qilishdi avvalo ular o'sha davrda hayotni o'lchaydigan ularni me'yori bor edi ularni qadriyatlari bor edi o'sha o'zlarini me'yorlari bilan bu yangi chiqayotgan da'vatni o'lchashdi va ularni o'sha johiliy me'yorlarida bu bir arzimas narsaga o'xshab ko'rindi ma'lum bir evaz bilan bu da'vatni yo'q qilish mumkin bo'lib ko'rindi va ular islomiy da'vatni peshvosiga kelishdi va musulmonlarning eng avvali bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelishdi va aytishdiki raislardan abul valid kelib taklif qiladi payg'ambarimizga aytadiki sen qavmingga judayam bir katta narsa keltirding katta bir musibat keltirding qo'mi jamoatini bo'lib tashladi تعريف قلب وعد كي وعد به آلهته ودينا سن بلاد خدا لارن عيب لارن دين لارن عيب لارن وكفرت به من مضى من آبائه وولارن قد كي عطا بابا لارن يعني فاسمع مني وأعرض عليك أمورا تنظر فيها aytdiki eshitgin mendan men senga ba'zi narsalarni aytaman sen o'ylab ko'rgin ba'zilarini qabul qilsang payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki qul ya abul valid asma aytgin ey abul valid eshitaman shunda aytdiki yabni ahi ey akamni o'g'li ey jiyanni agar sen bu ishingdan bu da'vatingdan keltirgan bu yangi diningdan maqsading mol bo'lsa keyin biz butun mollarimizni senga to'playmiz ya'ni mollarimizdan to'plab hammamiz sen bizdan oramizdagi eng boy bo'lasan agar seni maqsading obro' e'tibor bo'lsa biz seni o'zimizga amir qilib olaylik va sendan mashvara qilmagan holatda biron bir hukm chiqarmaylik biz agar maqsading podshohlik bo'lsa unda seni bizga podshoh qilib qo'yaylik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu gaplarni shoshilmagan holatda xotirjamlik bilan eshitdi lekin kechiktirmasdan shaklanmasdan javob berdi agar o'ng qo'limga quyoshni chap qo'limga oyni bersanglar ham bu davrdan voz kechmayman yo Alloh bu da'vatni g'olib qiladi yoki men bu yo'lda halok bo'laman quraysh raislari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qilgan takliflari bu faqatgina payg'ambarimizni o'zini shaxsiga qaratilmagan edi payg'ambarimizni o'ziga qilgan taklif emas edi balki payg'ambarimiz bilan birga uni ummatiga qilingan taklif qiyomatgacha keladigan butun ummatga qilindi bu taklif ya'ni dunyo xohlasanglar dunyo olinglar obro' e'tibor xohlasanglar obro' e'tibor lekin bu da'vatni tark qilinglar mana shu taklif qilindi va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu taklifni rad qilayotganida o'zini nomidan rad qilgani yo'q balki ummatni nomidan rad qildi qiyomatgacha keladigan ummatini nomidan rad qildi biz bu da'vatni tark qilmaymiz obro' e'tibor evaziga bo'lsa ham boylik evaziga yoki podshohlik evaziga biz bu narsani tark qilmaymiz quraysh mana shu suhbatdan qanoat hosil qildi bularni ko'ndirib bo'lmasligini tushundi ya'ni bu ummat bilan savdolashib bo'lmas ekan kelishishga mukammal umidlarini uzganidan keyin davomli kurash paydo bo'ldi uzluksiz janglar paydo bo'ldi lekin bu jang bir moddiy manfaat uchun emas edi shaxsiy manfaatlar uchun biron bir bozorlarni egallash yoki neft konlari uchun bo'lgan jang emas edi balki bu jang islom bilan johiliyatni orasidagi jang bu kurash ollohga bandalik bilan ollohni inkor qilingan bir erkin hayot orasidagi jang va mana shu kurashni natijasidan birinchi bo'lib badr jangi bo'ldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jang maydoniga uch yuz o'n uchdan oshmagan bo'lib bular qarshisida bo'lgan askarlar mingdan ziyod edi va ular yaxshi qurollangan edi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaqinan bilardiki agar ular o'zlarini kuchlariga o'zlarini adadiga qurollariga suyansalar albatta mag'lub bo'ladi chunki kam ko'pni oldida va zaif kuchlini oldida albatta mag'lub bo'ladi shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ollohga iltijo qildi ollohga qaytdi va jangdan oldin ollohdan duo qilib so'radi va mana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni duolarida shu ummatni tarifi bor shu ummatni tanituvchi so'zlar bor va shu ummatni g'oyasi bor bu ummat nima uchun kelgan mana shu duoni ichida bor payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar bu guruh mana shu jamoat uch yuz o'n uch kishi agar halok bo'lsa madinada hayot to'xtab qoladi degani yo'q agar bu guruh halok bo'lsa tijoratlar kasodga uchraydi degani yo'q ziroat kasbkorchilik rivojlanish to'xtab qoladi degani yo'q dehqonchilik chorvachiliklar to'xtab qoladi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan chunki bu ummat kelishidan oldin ham bu narsalar bor edi minglab yillardan buyon bo'lib kelgan narsa bu ummat sizdan bu narsalar bo'laveradi aleyhi ve alayhi ettiler ki Allahümme in tehlik hadihi isobatu lem tu'be ey Allah, agar bu guruh halak bo'lsa hech qachon senga ibodat qilinmaydi bundan ma'lum ki bu ummatni vazifasi g'oyasi yolg'iz ollohga ibodat qilish yolg'iz ollohga bandalik qilish va boshqa insonlarga butun insoniyatni insonlarga bandalik qilishdan chiqarib yolg'iz Allohga bandalik alloh taolo payg'ambarimizni duosini ijobat qildi va ularga nusrat berdi va ularni alloh taolo yer yuzida qoldirdi bu ummatni yo'q qilib yuborgani yo'q go'yoki mana shu duo qilish bilan va ollohni ijobat qilishi bilan go'yo shu ma'no tushuniladiki bu ummatni yer yuzida qolishi shart bilan shartlangan shartlar bo'lsa mana shu g'oyasini amalga oshirish mana shu g'oyani qachon ummat amalga oshirsa yer yuzida qoladi agar amalga oshirmasa ollohga bandalik qilish va boshqalarni ham shu narsaga da'vat qiladi shu narsaga zo'rlik bilan keltirmagunicha bu ummat agar shu ishlarni qilmasa yo'q qilishga mahkum bo'ladi agar buni bajarmasa bu vazifani boshqa ummatlardan farqi qolmaydi farqi qolmagandan keyin uni hayotda qolishini hech qanaqa ma'nosi qolmaydi va u yo'q qilishga mahkum bo'ladi agar biz ham biron bir ish uchun bir narsani bir holatni sotib olsak o'sha asbob shu maqsad uchun yaramay qolsa o'shani otib yuboramiz chunki faqat shuning uchun u chiqarilgan bu ummatni ham o'zini maqsadi bor g'oyasi bor o'sha g'oyani amalga oshirmasa kerak bo'lmay qoladi uni qiymati qolmay qoladi ollohni nazdida va yo'q bo'lishga mahkum bo'ladi sahobalar birinchi jamoat mana shu ahdlarida turgani uchun mana shu shartni bajarganlari uchun olloh ularni yer yuzini qoldiradi ularni birinchi jangda g'olib qildi va ular mana shu risolatni chaqirib olib butun dunyoga tarqalishdi butun podshohlarga butun ummatlarga xalqlarga islom da'vatini yetkazish va mana shu da'vat yo'lida hijrat va jihod qilish shuning uchun xalqlar bilan urushdi shuning uchun sulh tuzishdi ularni hayotlari ham shuning uchun bo'ldi mamotlari ham vafotlari ham shuning uchun bo'ldi ular o'zlarini Alloh tomonidan yuborilgan bir xalq deb e'tiqod qilishadi. Qodisiya jangidan oldin ribai ibn Amirni Rustamga yuborishdi. ribai ibn Amir Fors qo'shinlarini amiri bo'lgan Rustamga yuborildi. Kelib uni oldiga kirdi, u o'tirgan joyga nihoyatda zebu ziynatlar bilan bezatilgan oltin tikishlar bilan tikilgan yostiqlar nihoyatda chiroyli qimmatbaho gilamlar marvaridlar qimmatbaho toshlar hammasi bor edi yoqut va toj kiyib oltindan qilingan bir taxtda o'tirar edi rustam boshida toji bor edi qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan mana shunday bir hashamat va dabdabada o'tirdi shunda rabiy nomi uni oldiga keladi dahal bir libos kiyib keladi chunki o'sha paytda yaxshi sifatli libos yupqa insonni tanasiga ozor bermaydigan gazmoldan bo'ladi lekin ular dahal bir libos oddiy libos kiyishadi sahobalar va qilichi va qalqoni bo'lgan holatda va nayzasi bo'lgan holatda bir otida keldi oti ham balandmas edi pastroq oti va mingan holatda kelib gilamni bir qismini oti bilan bosdi keyin tushib otini oyog'ini bog'lab oldinga yura boshlaydi qurolini tashlamagan holatda quroli bilan rustamni oldiga bormoqchi bo'ladi shunda uni to'xtatishadi to'xta qurolingni qo'ygin shunda rebkanin aytadiki men o'zim kelganim yo'q sizlar chaqirganinglar uchun keldim shunday qo'ysanglar qo'yinglar bo'lmasa men qaytib ketaman ya'ni qurolini qo'yishga rozi bo'lmadi shunda rustam aytdiki qo'yib yuboringlar uni keyin qo'yib yuborishdi o'zini nayzasiga suyangan holatda rustamni oldiga keldi kelayotib nayzasi qayerga qo'yilsa o'sha joylarni yirtib ketardi gilamlarni yastiqlarni qimmatbaho yastiqlarni yirtib ketardi shunda kelganida undan so'radiki sizlar nima uchun keldinglar dedi u aytdiki ollohu ibtaatana bizni olloh yubordi sahobalar mana shu e'tiqodda ediki biz xos bir maqsad uchun yuborilganmiz degan e'tiqod allohu ibtaatana olloh bizni yubordi insonlarni bandalarga bandalik qilishdan chiqarib ollohga bandalik qilishga keltirish uchun biz yubordi dunyoning torligidan kengligiga chiqarish uchun dinlarni zulmidan islom adolatiga kirgizish uchun alloh taolo bizni o'zini dini bilan maxluqotni da'vat qilish uchun yubordi kimki bizdan buni qabul qilsa biz ham undan qabul qilamiz va qaytib ketamiz kim bosh tortsa u bilan abadiy jang qilamiz to ollohni va'dasiga yetish kunimizcha shunda so'rashdiki ollohni va'dasi nima u javob berdiki islomni rad qilgan qavmlar bilan urushishdi o'ldirilgan kishi uchun va'da qilingan jannatdi va tirik qolgan kishilar uchun bo'lgan g'alaba ya'ni ollohni va'dasi ikkita ikki go'zal narsa ikki go'zal narsa ikki go'zal natija agar o'ldirilsa shahid shahid bo'ladi jannatga erishadi agar tirik qolsa nusrat g'alaba g'oziy bo'ladi alloh taolo musulmonlarga halol pokiza narsalarni halol qildi va kasb tirikchiliklarini halol qilib qo'ydi bu narsalarni ularga man qilgani yo'q qur'onda ham aytdiki قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ayting Alloh bandalari uchun chiqargan ziynatlarni va halol pokiza rizqni kim harom qildi ya'ni joiz bular Alloh taolo joiz qilib qo'ydi Qul hiya lillazina amanu fil hayatid dunya xolisatan yawmal qiyam Ayting, bu narsalar dunyo hayotida mu'minlar uchundir, oxiratda xolis mu'minlar uchun. Dunyoda kofirlar ham foydalanishi mumkin, lekin oxiratda xolis mu'minlar. Boshqa bir oyatda aytdiki, fayda qudiyati solatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Qachon namoz tugasa, juma namozi haqida yer yuzida tarqalinglar va Allohning fazlidan, rizqidan talab qilinglar. alloh taolo kasbkorchilikka qilib qo'ygani yo'q joiz qildi lekin ummat buning uchun yuborilgani yo'q ya'ni buni maqsad va g'oya qilib olinadigan narsa emas bu mana shu uni maqsad g'oya yo'lidagi vasila xolos bu bir vosita alloh taolo hayotni sabablarini yaratib qo'ydi aytdiki va innakum xuliqtum lil axir dunyo sizlar uchun yaratildi dunyo sizlarni manfaatinglar uchun yaratildi va innakum xuliqtum lil axir sizlar bo'lsa oxirat uchun yaratildingiz dunyo demak bizni oxiratga qilayotgan safarimizda bir vasila bir vosita biz o'shandan foydalanib ollohni rizosini topishimiz kerak shu yo'lda ishlatishimiz kerak vasilani maqsad qilib olmaymiz g'oya bilan vosita joyi almashib qolishi kerak emas agar mana shu vasilalar vositalar musulmonlarni g'oyasiga xalaqit qiladigan bo'lsa uni asl kelishidan maqsad bo'lgan narsaga xalaqit qiladigan bo'lsa musulmonlar bu narsani tark qilishadi bundan yuz o'girishadi aks holda alloh taoloni azobi keladi agar vasilani g'oyadan ustun qiladigan bo'lsa alloh taoloni azobi keladi alloh taolo aytdiki astag'firullah qul in kana abaukum va abnaukum va ixvanukum va azvajukum va ashiratukum va amwalun iqtaraftumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره alloh taolo aytyaptiki ey muhammad alayhissalom ayting agar otalaringiz mana bu hayotdagi vasilalarni alloh taolo sanab chiqyapti ya'ni inson tirik qolish uchun kerak bo'ladigan vositalar tirik qolish uchun va o'zi yaratilgan g'oyani amalga oshirish uchun kerak bo'ladigan sabablar hayotda bular vositalar xolos g'oyamiz olloh shularni aytyapti ayting agar otalaringiz va o'g'illaringiz va aka ukalaringiz va ahli ayollaringiz va qabilalaringiz qavmu qarindoshlaringiz va sizlar kasb qilib topadigan mollaringiz va kasodga uchrashdan qo'rqadigan tijoratlaringiz va sizlar rozi bo'lib qolgan uylaringiz Alloh va rasulidan va uni yo'lida jihod qilishdan suyukliroq bo'lib qolsa ya'ni vositani maqsaddan ustun qo'yib qo'ysanglar qalbinglar g'oyadan ko'ra vositaga ko'proq muhabbat qo'yib yuborsa fatarabbasu hatta yatiyalloh yani Alloh o'zini azobini keltirgancha kutinglar Allohni azobini kutinglar vallohu la yahdil qavmal fasiqin Alloh bunday fosiq qavmni hidoyat qilmaydi qachon bu ummat o'zini asl vazifasiga o'zini g'oyasiga qaytsa shuning uchun yashab shuning uchun o'lishni boshlasa shunda alloh taolo bu ummatga izzatni yana qaytaradi Allah dava faydalı ilmini versin. Subhanak Allahumma ve hamdik. La ilahe illa ente estağfirullah ve etûbü